Me siento como rata con gringos por esos tiempos de los 90. La calle está prendida, la cuenta prendí, y prendida la experta. Los tiempos cambiaron y ya, a ustedes los soltamos y ya. Aquí no hay falsedad, los míos son de verdad, se quieren comparar, pero es que no le está Cuando una roja parece favela, moviendo los kilos y no de panela. Con una carota tiene piel canela, sensación del bloque como ratitela, como al niño Yo tengo la magia y mi yo bonito le gusta la mami. Se acabó soplando y prendiendo mi mar y cocina amarilla, tú sí como más. A ella le gusta el peligro, por eso está con la ganga. Y llama unas amiguitas para pasar con la banda. Estamos viendo las nalgas, al vivo toda la tanga. Son una criada pero está como Dios manda. Ahora le cuesta caliente como el río de Janeiro. Yo vivo coronando como plata en el flamenco viene y cuando yo pa' yo vengo, Pa' te vuelta la tinta, un demonio como Gendo prende uno tras otro y el agua le puso mole Saben que paro si es el pego con el foro. ¿Cuánto cuesta lo que cargo? Yo no sé. Solo sé que tengo a tu jefa mojándose, la merda enviándose, calladito nada sé, de plata tengo sé. ¿Cuánto cuesta lo que cargo? Yo no sé. Solo sé que tengo a la la merca enviándose, calladito nada se, de plata tengo sed. Diablo rojo americano de Cali, de bonito la hierba de Cali, mi fe cocina no es color, anda con Quiero ser mami, sin el yo Mirando cuánto cuesta, yo no pregunto ni cuánto gasto. La perra, el cusi y el pasto. Tengo un flow y puta, me siento que estoy volando con los astros. Cargando una lancha en tu mano, cargando una lancha en tu mano Directamente a Guayaquil con los capos. Después para México a comer tacos. Con una garota rolando el tabaco. Ustedes le te motivados por sapo, por sapo. música numa porta. Tinha um carro que corria forte.